Ајде сега да навлеземе да во нашата тема денешта, односно вечерашна. Имаме доволно време, може би ќе видам пократок, ќе видиме, зависи. 15 глава Битие ќе отвориме на почетокот. Битие 15 глава, ќе читаме 13 и 14 стих. Че Битие 15, 13 и 14.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 Ова се обистинило некаде пред 3,5 а, пред Христа 3,5 не, се извинувам, а, пред 3,5 години, да, токму така, точно од, од ова наше време. А, значи, Господ на еден чудесен начин го избавил својот народ преку Мојсија, и Арон, заедно со него. Својот народ од египетската земја. Знаеме дека фараонот бил многу тврд, ќе попуштил, повторно пак ќе се спротиставил се доека на крајот не му умре неговото чедо. И реши да ги пушти. И сега тргнале во непознато. Сместавете ме си на нивно место, не спустина. Нема ли тогаш Google Maps? Нема ли GPS? <laughs> Нема ли мобилни, нема ли, нема ли интернет? Типа, не знам дали денски има таму интернет во таа пустина. <laughs> Но, кој ги водел? Како, како, како знаеле каде да одат? иеко многу често пати непонивна по што волја, што викаат комши пречице, знаете ли дека може да стигнат за месец дена? Стану збор за околу 400 километри до Ханан. Нели? Биле запатени кон Ханан. Околу 400 километри ставите. Е, по 10 км да патуваат на ден. Е, ги 40 дена, ако не. Месец. Кој ги водел? Што ги водел? Како се ориентирале каде да одат? <laughs> Одговорот е едноставен, нели? Знаеме ние кој одговорот. Меѓутоа, ајде да видиме Излез 13 глава. Излез или втора Мојсева 13 глава ќе читаме. 21 и 22. Тринаеста глава излез, 21 и 22. Господ одеше пред нив Дење во столб од облак, за да им го покажува патот, а ноке во столб од оган, за да им свети. Така може да патуваат и дене и ноке. И 22 стих вели, и не исчезнуваше од пред народот столбот од облак дене, ни огнени од столб ноке. Сите тие 40 години, денеска Јани изборуваше за сонцето, за затемнување на сонцето, за месечина, за крва месечина, денски, ќе зборуваме за облакот. За облакот кој што го водел Божиот народ за цело тоа време на нивото пътешествие на пустината. Цели 40 години дење столб од облак, а ноке огнен столб. Секој ден. Што представувал тој облак? Веќе самиот овој стих ни кажа, значи Господ одеше пред нив, меѓуто, еве да видиме уште неколку стиха. Во 14-тата глава од Излез ќе читаме 19 и 20. Божиот ангел кој одеше на чело на израелските чети, го смени местото и им застана зад плеките, а и облачниот столб се помести од пред нив и им застана зад плеките. Ова е пред самото поминување на Црвелото море се смести меѓу египетската војска и израелската војска им стана на оние темен облак, на египтјаните, а на овие им ја осветлуваше ноките така што не можеа да им се приближат едни на другите цела ноки. Овој облак представувал заштита, сигурност, којто е Божи ангел, овде спомнат. На многу места во Стариот Завет Божиот ангел, Божиот ангел, Божиот ангел. Кој ги водеше низ пустината израелците? Кој им го даде законот на Синај? Исус. Исус им бил водач. 16 глава, 10 стих. 16 глава, 10 стих. Исто излез. А ова е заповета што Господ ја издаде. Соберете колку што му е потребно. Се извинувам. 16, 10, јас читам друг стих. И додека Арон изборуваше на целата израелска заедница, тие се свртеа кон пустината и ете господовата слава се појави во облак. Господовата слава во облакот. 19 глава, 9 стих. Излез исто. Тогаш Господ му рече на Мојсија, еве јас ке дојдам при тебе во густо облак, ова е сега на Синај, Господ повели на Мојсе, ке дојдам при тебе во густ облак, за да чуе народот кој ќе зборувам со тебе и да ти верува за секогаш. 16 стих од истата глава. А на третиот ден при разденување, зататни грмеш за светка Амони, а густ облак се нанесе над ридот. Грмлио екна трубата, се стресе целиот народ, што беше во логорот. Значи, на Синај го имаме исто облакот, 24 глава излез. Читаме од 15 до 18 стих. Потоа Мојсе се искачи на гората, а тогаш облак ја покри гората. <clears throat> Истиот настан. Господовата слава се настани на Синајската гора и облакот ја покриваше 6 дена. На седмиот ден Господ го повика Мојсија од пред облакот. Господовата слава на врвот на гората беше за очите на израелците како оган што изгорува. Мој се навлезе во облакот и се искачи на планината. 40 денови 40 токи мој се представуваше на гората. Облакот на Синај, Господ од облакот ќе ги напиши 10 заповеди. Излез 40 глава. Се ови се посебно интересни стихови излез 40 глава. Овде дори гледаме какво сигурно водство имале, имал Божиот народ за сите овие 40 години из пустината. Од 34 стигнеш. Се извинам, да, 34 ќе го прочитаме, па малку подоле. А тогаш облак го прекри шаторот на средбата и Господовата слава го исполни шаторот. Скинијата. 36. За цело време на нивното патување, што му облакот ќе се кренеше од шаторот, ќе се дигнеше, значи, израелците тргнуваа. Но ако облакот не се дигнеше, не се, не се кренеше, тие не тргнуваа на пат. Се до денот кога ќе се кренеше. Зашто за цело време на нивото патување Господовиот облак стоеше дене на шатрот, а ноке се појавуваше во облак оган, видлив за сиот Израелев дом. Меѓу другото, овој облак, значи ова Божје присуство, а, имал и практична примена, значи ги штител од топлото сонце преку ден, а ноке од ладното. Ги греел. Знаеме какви се пустинските услови. Но и она што е најбитно, она што во кој праве се изборуваме вечерва, значи, кога ќе се дигнел облакот, усобирале шаторот, ги собирале стварите и тргале. Која ќе се спуштел, застанувале. Тоа значило дека тука треба да се влогорат. Неверојатно. И тоа цели 40 години. Какво сигурно водство и заштита од друга страна. И како што кажав, можеле само за 3-40 дена да стигнат во Ханан. Но што се случило? Зошто облакот, и може да замислиме како реагирале, сме читале, еден куп стихови околу тоа, како реагирале израелците кога облакот место тамо на, како му доаја северо-исток, врти надоле кон југ. А Ханане во северо-исток, во тој правец. Веројатно, полни со незадоволство, гунджеле, се противеле, Мој се бил тука прв на удар. Зошто сега, која можеме попреку, зошто сега одиме во друг правец? Тоа ви испаѓа како да речеме, ќе тргнете сега од Скопи, треба да стигнете во Окрит и ќе фатите преку Куманово, Паланка, тамо, Кратово, не знам. Ке направите на цела екскурзија низ Македонија, ќе потрошите гориво, <laughs> кој знае колку, за да стигнете во Окрит. <laughs> Многу нелогично. Многу нелогично. Не знам, Данило, ти од Скопје за Окрид за колку време стигаш? <laughs> за два и по саат. Да, меѓутоа ако фатиш преку Паланка, преку Кратово, ќе ти треба цикрно ше толку. Ако не и повеќе, како што патиштата не си многу сјајни тамо во источниот дел. Како и да е, многу нелогично. Пазите, ние денеска сме Божиот народ и ние денеска потуваме кон Ханан. И кога повлечеме една паралела, ние сме ни става пустина, ние имаме сигурен водич, меѓутоа каде одиме и дали го следиме облакот е многу битно прашање. Со кого што имаме заштита и сигурно водство или пак често пати се спротиставуваме на тоа Божие водство, А знаете, може би патот е заобиколен, но е најсигурен патот по кој што Господ не води. А зошто бил заобиколен? Еве, во случајот на израелците. Дали тие биле спремни за 30 дена или 40 да влезат во Ханан? Како какви ке влегле во Ханан? Па еве се покажало кога стигнале кај Кадис Барнеа, на самата граница, која, ете, и покрај тоа што Господ ја извидел земјата и се знаело и што е и како е, еве тие пуштиле извидници и десет од нив тоа ја со негативен извештај и се исплашиле од големите градови, од големите джинови таму големиот народ што живеел. И Цурик. Назад уште 30 кусови. Не биле спремни заради неверие не влегле, па дори морало цела една генерација да изобре. Е затоа Господ нас, колко и да гунджаме и сме незадоволни често пати во нашиот живот, не води по некој заобиколен пат, за да не научи на трпение, за да ни е зајакне верата, за да не води ни соодветни искуства во нашиот живот, за да ојачаме, станеме посилни, да изградиме карактер, кој што е достоен за го И што правиме ние? Дали го следиме облакот е прашањето? Еве да читаме што вели Павле во прво послание до коринкјаните. Прво послание до Коринќаните, оние познати стихови во десетото поглавје. Прво послание до коринкјаните 10. Првиот стих вели: Не сакам да ви остане непознато браке дека сите наши татковци беа под облакот И сите минаа низ морето. 11 стих вели, а сето тоа им се случи за пример, за пример на нас. И е запишено за поука нам, врз кој дојдоа крајвите на времењата. Значи, сето тоа е за наша поука. И ние, на некој начин, патуваме низ пустината во нашиот живот упатени кон Ханан. И сето ова е за наша поука. И внимавајте во, значи вели првиот стик, сите наши татковци беа под облакот и сите минаа низ морето, и вториот стик вели и сите се крстија во Мојсија, во е, облакот и во морето. Иако поминале по суво низ Црвеното море, меѓутоа можеме да кажеме дека тоа било едно водено крштевање за нив, но што значи сега крстени во облакот? кога сме се крштевали, е, кога настапал самиот чин на, крш, на крштевање. Што значи крштевање? Вие јавно признавате дека го прифакете Христа за свој спасител. Јавно признавате дека се откажувате од стариот живот, му ги предавате гревовите на Христа, барате покаяние, се каете значи, за секој сторен грев. Но не само тоа, Иисус ви дава нов живот, ве воскреснува во нов живот. Меѓутоа, што понатаму? Се заветуваме дека ќе го следиме Христа. Токму тоа е крштевањето во облакот. Облакот е водичот. Како што ги водил израелците, така и нас, тоа е Исус Христос, тоа е Господ. Ние треба верно да го следиме. Каде и да не води, каде и да оди, патот по кој што тој оди е најсигурниот пат за нас. И затоа може би некојаш ни требаат, некому му требаат 10, некому 20, некому 30, некому и 50 години за да Господ го оправи, за да биде спремен за Воханан. Ајде да се подсетиме на Откровение 14 глава 4 стих. Каков е Божиот остаток? Оние 144.000 каква карактеристика меѓу другото поседуваат? 14.4 Откровение. Тоа се оние кои не се осквернија со жени, имено тоа се девственици, и сега овој дел. Тие одат по јагнето каде и да оди. Че значи тие го следат верно Исуса Христа. Ма каде и да оди? Израелците не биле многу верни следбеници на облакот, кој што, гледате, представувал нивна заштита. Представувал нивно сигурно водство, но ете цела една генерација морала да изумри во пустината, току поради неверие. Често пати се препирале со Мојсија, често пати искажувале незадоволство, сакале да се вратат назад во Египет, замислено. Но, Господ е упорен, Господ за да направи од нас драги камења. Значи, ако треба и ке не врти во круг. И често пати тоа се случува, да бидеме реални, да кажеме дека често пати знаеме да паднеме на една иста работа и Господ пак ќе не донесе во слична ситуација и ако треба и пак ќе паднеме, и пак ќе паднеме, и пак ќе паднеме, и кој знае колку пати ќе паднеме? но се со цел да научиме дека <laughs> тоа е наша слабост, дека тука сме слаби и дека треба да побараме помош од Господе, да се подпреме на Господе на неговото водство. Дека тоа е наша слабост. Често пати знаеме да кажеме јас ме куша, Господ може и во ова, во тоа, мегуто во ова нема шанси, че јас сум тука силен. Тука не може. Ме куша гјавот. Господ ме, дава на, ме става на тест. Но, баш тука може и да паднеме. Да не бидеме како Петар. И затоа Господ дозволува такви ситуации. Седојка не се научиме да верно го следиме облакот. Често пати не влече таа, да се изразиме така, гравитација. Затоа што го наведнуваме погледот и не гледаме кон облакот, да видиме кај се движи, за да го следиме туку погледот не го, привлекува, не го привлекуваат земски работи. Не куки, не коли, не, не знам што, материјални работи, едноставно живеем во еден материјалистички свет, во едно потрошувачко обштество и, и Македонија стане едно такво обштество, ние ги копираме американците. Ке влезеш, направија такви супер и хипермаркети, ке влезеш со наум да купиш две-три работи, излегуваш от таму со полна колечка. Си потрошил парите. Си купил и што ти треба, и што не ти треба. Јас, не, сега скоро <laughs> имам такво искуство. во Штип, за прв пат отидавме во еден, <clears throat> е, да го речеме, хипермаркет таму. Не, не е туш, туш е супермаркет. Има еден поголем Елкос, се вика, некој Косовар е газда. И ајде, прв пат отидавме И се има, и облека, и бела техника, и ова, и она. И, мислам, многу од работите ќе ја купивме, ајде да не кажам, дека не ни требаат, не дека не ни требаат, не ни беа необходни баш тоа да ги земе. Ама тоа е тоа. Ке влезеш таму, ке се заборивиш, окото се гледа. И се, се посакува. Се врзуваме за земски работи, премногу, наистина. И она што е многу битно исто така и што го гледаме како поука во пустината е дека не треба да ја слушаме, да го слушаме мноштвото, да ја слушаме толкото. Народот секојаш сака полесен пат. Народот сигурно не би се сложил кога Господ би им кажал, е сега 40 години ќе остане во пустината да каже, еј, супер. Не, кој би сакал? Иако, пазете, иако ништо не им фалело. Значи, нити им било топло, дење, во такви пустински услови, нити им било ладно ноке, биле така сгрижени, имале вода секојаш, имале храна, совршена храна, ангелска храна, обувките не им се излижеле, облекат исто така, че значи, наистина ништо не им фалило, меѓутоа што е премногу, премногу е 40 години. Но, значи, не треба да го слушаме гласот на толпата, на мношото, туку да го слушаме Божиот глас, да го следиме верно облакот. Ако би биле такви, да застанеме на страната на мноштвото, ж во ноја во време кај ќе бе? Ке се исподавевме. Во времето на Лот, кај ќе бевме? ќе останевме во Содом или во Гом. Може би ќе се забавувавме и тоа ќе ни беше последната забава таа вечер, за да утре тоа не остане ништо од нас. Ако го слушавме мноштвото во Вавилон, во Дура, кај ќе бевме? Немаше да бевме со оние троица млади, верни, Божи слуги, туку ќе клекневме си, заедно со мноштвото пред кипот. Ќе бевме поклоници, Ете да спасиме жива глава. Ако на Велики петок бевме со мноштвото, кај ќе бевме? Ке го распневме Христа, ке викавме распни го распни. Че наистина, ма никогаш во библиската историја ова не се покажало како паметно, да го слушате мноштвото. Но ако го следите облакот, вие сте автоматски во малцинството. Со самото тоа што сте прифатиле сабота, еве, самото тоа, вие сте во малцинството. Сите други слават недела, кој недела, кој петок, кој, кој не му е битен, кој ден е, се факират за стиховите таму римјаните. Меѓутоа, со самото прифакење на саботата, вие сте во малцинство, вие сте поинак. Да не збориме за сите други работи. Но ја имате заштитата, Господа го имате Господа на своја страна. Секојаш и искуството на следење на облакот значи дека вие постојано се движите, постојано одите со Господа. Или ако така сакате, еднакво одите со Господа. Како еднак што еднакво одел со Господа. Следејќи го облакот, вие постојано минувате низ нови и нови и нови животни искуства и растете, учите нешто ново, подобро ја спознавате вистината, учите некои нови моменти, кои нормално позитивно се одразуваат врз вашиот живот. Напредувате едноставно. Постојано сте во движење, постојано имате заштита, тоа спомнам. Станувате поинаков. И не само што ја спознавате вистината повеќе, туку таа вистина вас ве обзема и вие станувате помили, подобри, покротки, попонизни и така натаму и така натаму. Едноставно Господ ве преобразува од ден на ден и кога ќе стигнете на границата пред Ханан, вие сте спремни. Верувате дека Господ и нас не води ни става пустина на чудесен начин, со само една единствена цел, да не внесе во Ханан спремни и подготвени да не спаси. Тој сака сите да не спаси, да направи од нас драгоцени камења, бисери, кои што go го nebo, небото, односно podosna и новата земја. И затоа треба да ги кренеме нашите погледи, да ги дигнеме нашите погледи кон небото, да го следиме облакот, тоа да го следиме нашиот Господ, да го тргнеме нашиот поглед од сето она што е минливо, што е ништожно на оваа земја, затоа што крајот е близу, еве и денеска братјани не подсети, преку сите оние случувања што се што ги имаме околу нас, дека наистина крајот е близу. Не знаеме колку е близу, меѓутоа е близу, а ние треба да бидеме спремни и подготвени. Нека Господ не води и чува и ова нова седмица и, да кажеме така, да го следиме верно облакот. Амин.